بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا بنام خدایی که به اندازه مهربان نهایت با رحمت کاف ها یا عین این یادی از رحمت پروردگار تو نسبت به بندهاش زکریا اذ ربه نداء خفیا در آن که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت خواند قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا گفت پروردگارا استخوانم سس شده و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت مخدوم نمی شدم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ومن من از بستگانم بعد خرم خودم بیمناکم و همسرم نازاز تو به قدرتت جانشینی به من ببخش يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا که من بآل يعقوب یعقوب باشد و او را مورد قرار ده یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا ای زکریا ما تو را به فرزند بشارت می دهیم که نامش یحیی پسری که هم نامش پیش از این نبوده است قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا گفت پروردگارا چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که همسرم نازاد و من نیز از پیری افتاده شدم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فرمود این گونه پروردگارت گفته و اراده کرده این بر من آسان است من قبلا تو را آفریدم و چیز نبودی قال رب اجعل لي آیه قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا عرض کرد پروردگارا نشانه برای من قرار ده گفت نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت در حالی که زبان تو سالم است فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت صبح و شام خدا را تسبیح گویید یا یحیی خذ الكتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا ای یحیی کتاب را با قوت بگیر و ما حکم را در کودکی به او دادیم وحنانا من لدنا و وكان تقیا و به او رحمت و محبت از ناکه خود بخشیدیم و پاکی و او پرهیزگار بود وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار و اسیانگر نبود وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیا با سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که میمیرد و آن روز که زنده و برانگیخته می شود واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرطيا در این کتاب از مریم یادار آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا و حجاب میان خود و آنها افکند در این انگام ما روی خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسان بی و نقص بر مریم ظاهر شد قالت اینی اعوذ بالرحمن منك كنت تقیا او گفت من به خدای رحمان از تو پناه میبرم اگر پرهیزگار هستی قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا گفت من فرستاده پروردگار تو ام تا پسر پاکیزه به تو ببخشم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته بستن آلوده هم نبودند قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وَكَانَ امرا مقضیا گفت مطلب همین است که پروردگارت فرموده این کار بر من سخت آسان است ما میخواهیم او را نشانه برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی ما باشد و این امری تا جان یافتر فحملته فانتبذت به مکانا قصیا سرانجام مریم باردار شد و او را به نقطه دور دست برد فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا درد دوسع هم او را به کنار تنه درخت خرماجی کشاند گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم فنادا من تحتها قد جعل ربك تحتك سريا ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش پروردگارت زیر پای تو چشمه آب گوارای قرار داده است وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا با تکانی به این درخت نخل بده تا رتب تازه بر تو فرو ریزد فقلی واشربی وقری عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولی نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا از این غذای لذیذ بخور و از آن آب گبارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو من برای خدای رحمان روزه گرفتم و با احد امروز سخن نمیگویم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم او را در آغوش گرفته به سوی قومش آمد گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و بدی انجام یا وما كانت امك بغيا ای خواهر هارون نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مریم اشاره به او کرد گفتند ما چگونه با کودکی که در باره سخن بگویی قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا گفت من بنده خدایم و من کتاب آسمانی داده و مرا پیامبر قرار داده است وجعلني مباركا أينما كنت كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا و مرا وجود پربرکت قرار داده در هر کجا باشم و مرا توصیه به نماز و زکات مادامی که زنده کرده است وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم حیا و سلام خدا بر من آن روز که متولد شدم و آن روز که میمیرم و آن روز که زنده برانگیخته میشوم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اینا عیسی بسر مریم گفتار حقی که در آن تردید میکنند ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى هرگز برای خدا شایسته نبود فرزند انتخاب کند منزه او هرگاه چیزی را فرمان دهد میگوید موجود باش آن هم موجود می شود و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم و خداوند پروردگار من و شما او را پرستش کنید این است را راست فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم ولی گروهات میان پیروان او اختلاف کردند وای بهار کافران از مشاهده روز بزرگ اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين چه گوشهای شنوا و چه چشمهای بینای در آن روز که نزد ما میآیند پیدا میکنند ولی این ستمکران امروز در گمراهی آشکار وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون آنها را روز حسرت بترسان روزی که همه چیز پایان میابد در حالی که آنها در غفلتند و ایمان نمی آورند إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند و عز میبریم و همگی به سوی ما باز میگردند واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا در این کتاب از ابراهیم یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را پرستش میکنی که نه میشنود و نه میبیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمیکند یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا ای پدر علم و دانش نصیب من شده است که نصیب تو نشده بنابراین از من پیروی کن تا تو را برای راست هدایت کنم یا ابت لا تعبد الشیطان این الشیطان كان للرحمن عطیه ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان اسیانگر بود یا ابت اینی اخاف ان یمستک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ای پدر من از این میترسم که عذابی از نافجه خداوند رحمان به تو رسد در نتیجه از تو شیطان باشی قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لأرجمنك واهجرنی ملیا گفت ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار میکنم از من برای مدت طولانی دور شو قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراهیم گفت سلام بر من به زودی برایت از پروردگارم تقاضای عفو میکنم چرا که او نسبت به من مهربان است وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا و از شما با آنچه غیر از خدا میخوانید کنارگیری میکنم و پروردگارم را میخوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه که پروردگارم بی پاسخ نماند فلما اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا هنگامی که از آنها و از آنچه غیر خدا میپرستیدند کنارگیری کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر بزرگی قرار دادیم و وعدنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا و از رحمت خود به آنها ارزانی داشتیم و برای آنها نام نیک و مقام مقبول و برجسته قرار دادیم واذكر فی الكتاب موسى إنه کان مخلصا و کان رسولا نبیا در این کتاب از موسی یاد کن که او برگزیده بود و بود رسول و نبی وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ما او را طرف راست کوچ تور فراخ خواندیم و او را نزدیک ساختیم و با او سخن گفتیم ووهبنا له من رحمتنا و ما از رحمت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 اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کرده و از فرزندان ابراهیم و یعقوب از آنها که هدایت کردیم و برگزیدیم آنها کسانی بودند که وقت آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده میشد به خواب می افتادند و سجده می کردند در حالی که گریان بودند فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا اما بعد از آنها فرزندان ناشایسته روی کار آمدند که نماز را ساگع کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی مجاسات گمراهی خود را خواهند دید إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا مگر آنها که توبه کنند ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند چنین کسانی داخل بهشت میشوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا باغهای جاودان که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است هرچند آن را ندیدهاند وعده خدا حتما تحقق یافت نیست لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا آنها هرگز در آنجا گفتار لغو و بیهوده ای نمیشنوند و سلام در آنجا سخنی نیست و هر صبح و شام روزی آنها در بهشت مقرر است تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن همان بهشتي كما بأس ببندكاون ارث به بندگان وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسیا ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و ما بین این دو می باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز کار نبوده و نیست رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان این دو قرار دارد او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش آیا مثل و مانندی برای او پیدا میکنی ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا انسان میگوید آیا پس از مردن در آینده زنده از قبر بیرون خواهم آمد اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا آیا انسان به خاطر نمیآورد که ما او را پیش از این آفریدیم در قول که چیزی نبود فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سبگان به پروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین محشور میکنی بعد همه را گردا گرد جهنم در حالی که به زانو در آمده اند حاضر می سازیم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا سپس از هر گروه و جمعیت کسانی را که از همه در برابر خداوند رحمان سرکشتر بودند جدا میکنیم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا بعد از آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش اولویت دارند آگاهی و این منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا به همه شما وارد جهنم می شوید این امری حتمی و فرمان قطعی از پرپردگارتان ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی بخشید و افسادمان را در حالی که به زانو در آمدهاند در آن رها میکنیم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا به هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود کافران و مؤمنان میگویند کدام یک از دو گروه جایگاهش بهتر و جلسات و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است کم أهلكنا قبلهم من قرن هم احسن و رئیا اقوام بسیاری را پیش از آنها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 الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آیا ندیدی کسی را که آیات ما را انکار کرد و گفت اموال و فرزندان فراوانی نصیبم خواهد شد أطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا او از اسرار غیب مطلع گشته یا نفت خدا عهد پیمانی گرفته است کلا سنكتب ما و ونمد له من العذاب مدا هرگز چنین نیست ما زودی آنچه را او میگوید مینویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت و نرثو ما یقول و یأتینا فردا آنچه را او میگوید از او به ارث میبریم و تک و تنها نزد ما خواهد آمد واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا آنها غیر خدا معبودان برای خود انتخاب کردند تا موقع عزتشان باشد کلا سیکفرون بعبادتهم یکونون علیهم ضدا هرگز چنین نیست به سودی معبودها منکر عبادت آنها خواهند شد بلکه بر ضدشان قیام میکنند ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنها را شدیدن تحریک کنند فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا بنابراین درباره آنها عجله مکن ما آنها را دقیقا شما خواهیم کرد یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا در آن روز که پرهیزکاران را به سوی خداوند رحمان راهنمایی میکنیم ونسوق المجرمین الى جهنم وردا و مجرمان را به جهنم میانیم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا آنها هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد قالوا اتخذ الرحمن ولدا آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود اختیار کرده لقد جئتم شيئا ادا چه سخن زشت بستننده آوردی تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا نزدیک است آسمان ها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد و زمین شگافته شود و کوه به شدت فرو ریختند ان للرحمن ولدا از این رو که برای خداوند رحمان فرزند ادعا کردند وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا و هرگز سزاوار نیست که او فرزندی برگزیند إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا تمام کسانی که در آسمان ها و حقان هستند بنده لقد احصاهم وعدهم عدا همي آنها را احصا کرده و دقیقا شمفته است وكلهم آتيه يوم القيامة فردا و روز رستاخی تک و تنخا نزد او حاضر می شوند إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت آنها را در دلها میافکند فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ما قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزکاران را به وسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را امداد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا چه بسیار اقوام را قبل از آنها هلاک کردیم آیا احدی از آنها را احساس میکنی یا کمترین صدای از آنان میشنوی